孖寶遊世界。 好，大家好啊！歡迎收睇同埋收聽逢星期六晚上七點至八點嘅孖寶遊世界。嗱，首先 update 少少資訊啦。啱啱我先見到咧，天文台講咧，好快稍後時間咧，將會掛三號波啦。咁啊，大家如果出街玩緊嘅話咧，記得啦，就可能要落翻件誒外套啦，因為都翻咗風啦。另外都落咗少少雨，而好似澳門咧，明天可能仲會刮大風啊。咁所以如果要過馬交玩嘅朋友咧，特別留意啦。好，咁我哋通常都係職業病發作嘅，都講下啲最新資訊，冇辦法都係即係新聞主播 出身啦。嗱，今日就已經去到十月十四號啦，咁就第十三集啦。 今晚都係比較特別啲嘅，因為係做直播，咁、嗯、記住係 live 嘅，咁大家可以喺 YouTube 裏邊咧，如果有留言或者任何問題咧，就隨時喺 chat room 嗰度留言。好，咁我打翻一個，誒，好緊張，我要講一個外語啊，啊，Annyeonghaseyo，我知道好唔標準嘅，唔緊要，嗱，咁我哋證明即係我係一個香港人啦，講呢個外語唔純正係非常之冇問題嘅。嗱、嗯，今日嘅題目咧就係我和金仔有個約會之 北韓篇。嗱、嗯，咁啊，今集我請咗個特別嘅嘉賓啦。咁、嗯、平時大家如果有留意一下啲媒體，都有發現咧，阿、嗯、Steve 啊，Steve 咧就係鍾樂偉啦。咁、嗯、我叫你 Steve 啦，大家都年輕人啦。係、嗯、啱。咁啊，好多時都會喺呢個嘅媒體上邊咧，就形容你係一個南北韓嘅問題專家，亦、嗯、都專門研究呢個嘅韓國嘅流行文化現象啦。咁、嗯、相信你都有好多唔同嘅最新資訊。而家就係中大社會科學院全球研究課程嘅助理講師。 嗯嗱，不過咧，今次我只係 Steve 上嚟咧，就唔係講下北韓嘅國際最新形勢啊、嗯，或者金仔同 Trump Trump 嘅恩怨情仇啊，或者呢排咧都有一套好 hit 嘅韓國電影咧，就叫做《逆權司機》啦。咁、嗯、我知道，琴日都有睇新聞嘅，知道呢套戲嘅男主角咧宋康昊咧就攞咗第二十六屆虎日電影獎嘅影帝啦。咁啊，所以其實咧都幾多韓國嘅資訊嘭嘭聲得嚟啦。咁、嗯、但係今次嘅 Steve 上嚟咧就用一個嘅北韓或者叫做南韓成日 都經常見到去兩個地方遊走啊，呢個旅遊達人身份去講下呢個嘅北韓一啲嘅分享啦、嗯嗯。因為其實我諗好多網友之前都留言俾我，哇！呢個地方看似好遙遠，但係平時我諗我哋睇新聞咧，真係經常都聽到美國、 北韓、南韓呢個鐵三角啊。咁所以今次我哋用一個旅遊嘅角度分享下呢個嘅北韓啦。誒、欸，我想知下啦，你最 latest 一次去北韓係幾時啊，Steve？我上一次就係今年誒七月底到八月頭，咁、嗯、就去北韓嘅東北，嗯、因為我哋以 不嬲啲人去北韓就會去平壤嘅，咁但係就我對上一次去平壤已經係八至九年前，咁其實問我再去平壤欲就唔係好大嘅，咁因為誒去過啊嘛，嗯、但係就因為有啲朋友話啊，我想去下北韓嘅東北咁。嗯誒北韓東北我聽就聽得多啦，就係話嗰啲咩核試場地嗰啲啲地方咧，咁咁就誒咁、呃、我今次咁啱啲朋友就搞團去北韓嘅東北，咁就誒、 呃、我見都幾難得啦，咁所以就誒、呃、就第二次去北韓，所以今次就去咗前後七至八日度啦，咁中間有五天時間留喺北韓嘅，咁就誒、呃、所以嗰、嗰個。 其實我每一次去北韓嗰種衝擊都都幾大，咁所以就我諗今次都都係一樣咯。咁我就去咗誒北韓，我哋由北韓嘅南陽市入去啦，咁經過會寧，經過清津，嗯、再去埋羅先，咁出翻去中國大嗰邊嘅。咁、嗯、所以就誒、呃，所以見到嘅嘢都都幾另類。我諗同一啲可能，我諗而家去平壤嘅人比較多啊。咁但係就誒。 呃東北就比較少嘅，咁所以就今次可以同大家分享下啲我北北北韓東北嘅經歷嘅嘢咯。係因為我諗好多網友咧都以為咦係咪啲樣板旅行團啊？又係由呢個嘅遼寧嘅丹東去到呢個嘅平壤咧。咁但係我話咦，我哋呢個節目叫做深度遊，我哋唔想話淨係去啲好類似嘅地方，咁所以特別揾阿 Steve 知道咧，因為你今次有個比較特別嘅行程啦，去北韓。咁 但係咧，我哋講北韓之前咧，我都想有少少即係私心嘅，因為咧其實都有啲網友咧就留言，喂係 Joyce 啊，其實 次次都係講北韓，大家都知道係一個男性主導嘅國家咧。係係平時我哋睇新聞電視。最多時聽到就係北韓嘅最高領導人金正恩啦，嗯另外就有佢爸爸金正日或者佢爺爺金日成。咁、嗯但係我想節目開頭之前呢，做少少另類嘢，因為咧其實我哋講咧北韓既然係個男性主軸嘅國家，咁但係其實會唔會有幾位特別嘅北韓嘅女性係不得不提啊？好，嗯首先呢位女性就係、其實我哋好多新聞界嘅偶像嚟嘅，啱冇錯我預備咗個 video 嘅，咁我哋請 operator 哥哥 play play 呢個 video，大家見到大家相信都非常之十口十面㗎啦，呢位。 현지에서 啊呢位真係我 제도하셨습니다. 哋 play play play play 條片先，係啦。 지난해 8월 전략 잠수함 탄도탄 수중 시험 발사에서 이룩한 성과에 토대하여 이 무기 체계를 사거리를 연장한 지상 대 지상 단도탄으로 개발할 때 대한 전투적 과업을 제시하셨습니다.我哋啱啱就見一個好特別一個嘅新聞報導，同、我哋平時睇開嘅新聞報導唔同好唔同。大家相信對於嗰位嘅女士，我哋睇一點零一點二咧，就見到呢位女士呢個嘅 photo 啦。大家一定會見到呢、位女士就非常之出名啦，就北韓嘅人民播報員、國寶級主播，國寶級啊佢就係李春基。相信咧，我諗唔少市民就算唔留意新聞都好，對於呢位女士一啲都唔陌生。係我想知道啊，Steve，、你去北韓時候有冇見過啊李春基撞到佢報新聞咧？ 我想我想見佢真人多啲嘅，咁但係誒、呃我諗李春基係你啱啱所講啦，係、嗯北韓國寶級嘅新聞報導員啦。嗯咁、其實基本上其實佢已經退咗休啦，已經係咁啊。佢冇錯其實佢已經相當年資好深厚嘅。冇錯咁但係就因為佢雖然退咗休啦，但係大家有時見到到近呢幾年之間。 一啲北韓比較重大嘅報導咧，都係靠佢去做嘅，即係譬如近年北韓進行核試啊、嗯導彈試射啊，啲重大嘅報導咧，都係揾翻李春基出嚟去講嘅，咁證明咗佢嘅地位係好顯赫啦，當地。嗯嗱，break 少少先，啱啱我見到我哋嘅電話都響咗，就啱啱天文台咧就掛起哦三號風球哎啦呀，OK。咁大家既然冇加去，咁啊，梗係聽下我哋呢個孖寶遊世界，聽下 Steve 講下北韓啦嗯。嗱，頭先阿 Steve 都講咗啦，李春基咧，其實咧知唔知今年啊佢幾多歲啊？有冇 idea 啊？我真係唔知喎，嗱，佢就一九四 三年出世，四合指一算七十四歲。係喎係喎係啦，然後佢總共咧就喺呢個嘅朝鮮中央電視台嘅新聞主播，足足做咗三十九年噶咯喂，哇好誇張，喎，係一個麻麻級嚟嘅係喎。咯係咯，好咁我犀利喎相信咧，阿李春基有一樣嘢最令人去難忘，就係佢嗰種慷慨激昂嘅嗯佢嗰嗰種嘅語調啊。係嗱我曾經睇過媒體講過咧，話李春基嘅聲音係可以刺破敵人嘅心臟。 你認唔認同啊，Steve？呢個係北韓式嘅誇大手法嚟嘅。係啦，咁啊，但係真係喎佢係成為一個嘅我哋平時睇北韓新聞一個 icon 啊。係啱咁佢啱係首席嘅女主播啦，佢唔單止喺北韓具有呢個非常之影響力啦，佢喺亞洲喺國際級裏邊咧。啊，都係有一個係嘅知名度，係有歐美嘅人咧曾經形容佢啊，英國嘅鏡報形容啊李春基係世界級嘅當紅主播之一啦。嗯但係大家都見到啊，佢着一件好粉紅色鮮豔嘅朝鮮嘅傳統服裝。係 你知唔知叫咩嘢服裝啊？考一考啊，Steve，呢個有個名喎，我都 check 過呢裏邊。件嘢呢件嘢啊，係啊，知唔知呢件嘅我韓服？我就知唔知我當係叫咩咧韓服嘅，我唔知喎。係原來咧，我睇嗰啲書咧就叫做赤古女裙啊。係啊 OK，係呢只就係特別嘅粉紅色字，可能佢哋等於嗱，我哋冇新聞都有啲粉紅色嘅外套啱啊 jacket 啦，好似今日咁樣係啊或者你我咁樣特別，係咯我睇 echo 翻啊係咯李春基嘅啱啊粉紅色。嗱，佢每次嘅播報都係着同一件款式，哦咁原來佢 OK 裏邊呢着嘅傳統嘅朝鮮嘅服裝就叫赤古女裙。 OK，咁啊，佢喺 每次朝鮮嘅第五次、第六次嘅核試裏邊咧，都會着成咁嘅打扮去播報嘅。 O K，啊有冇特別嘅？知唔知啊？呢啲衫，如果你有研究，識我真係唔知唔知道喎，呢個真係唔知嚇喎。咁但係實唔咁考究係原來真係咁犀利係啊，都有係咯㗎，我都有睇過犀利喎啲嘅資料去了解佢着嘅衫啊、 OK 衣着，其實都反映到佢哋有啲點樣去做主播啦。 OK 同埋唔係次次啊，李春基都會着粉紅色嘅。如果我冇記錯咧，佢都曾經着過一套黑色嘅， 哦，O K，係啦。咁大家呢個啦啊，呢呢個知咩事啊，啊？咁啊，你介紹下呢套嘅黑衣係發生咩事啊？呢個事就係啱啱咁正日駕崩嘅時候，係啦，咁啊就佢做一個 即係又係重大新聞報導嗰陣時候，咁佢、就因為即係國家最悲傷嘅時間，所以就着翻件比較沉色嘅衫咯。冇錯啦，所以當時嘅領導人去世嘅時候咧，李春基就冇咗件紅色個、嗯啱粉紅色嘅赤古女裙啦，就換上一套好沉重嘅黑色嘅一個嘅誒。 韓服啦，係播報時仲要係一路講咧，係落淚、係啊聲淚俱下係啊，嘅喎。絕泣喺度講嘅啫。係啊，好厲害！咁啊，李春基就今年已經七十四歲啦。二零一二年咧，so call 就係退咗休係啊嘅。咁就係大拜咧領導人金正恩，因為成日都要試嗯呢個嘅核彈啦、核試係啦，所以每逢咧北韓宣布射彈成功嘅重大消息咧，一定會點名要李春基出嚟播報嘅， OK 所以令到李春基嘅聲音係播送到全世界。咁、嗯你覺得李春基係咪都好有 iconic 嘅代表喂性啊？如果他朝我咁講啦，他朝李春基過身咧，北韓有邊個報導佢講呢個呢個報導新聞出嚟咧？我真係唔知喎，真係。係啊，咁其實佢呢個聲音就非常之鏗鏘有力啦，但係時都好柔情似水啦，所以佢成日贏低個人民主播封號。咁、嗯我查過一啲嘅書籍咧，原來人民主播呢個級別咧，係原來喺韓國咧，雖然佢哋好似有三間嘅電視台嘅係，咁但係人民主播呢個嘅級別啊 class 啊，係原來係只有李春基成個北韓只有一位人民主 播，係係就係李春基嘅啫。係係咁所以其實都非常之重要啦。咁、嗯但係時移世易啦，嗱都話齋啦，我哋都年輕人啦，究竟係 buy 唔 buy 呢種嘅咁舊式嘅報導方法咧？其實誒、呃我諗北韓又比較少接觸出邊嗰啲報導方式。雖然我諗、我諗近，即係譬如我去北韓睇新聞咧，嗯見到近呢幾年之間都多咗啲新面孔嘅，嗯同埋佢哋嗰種。 即係佢哋都與時並進嘅，即係佢哋都有啲即係即係高清嘅電視節目都多咗嘅。厲害咁咁喎所以就誒、呃李春基真係可能係上一代嘅歷史人物啦，咁所以就就少出現咗。咁但係我諗誒、呃大家都會拜佢嗰種嘅報導方式啊，或者對佢嗰種嘅印象都係一個即係一個好重要國家人物咯。咁所以就都、都都有一個好高嘅評價嘅。係啊咁我既然我睇咗李春基呢個嘅人民嘅主播之後，我哋見下而家最 latest 我炒啲相，photo 一點七。 嗱，見啦呢位啦，美貌女子啦。嗱，啱啊係南韓嘅媒體就報道啦，自從北韓最高領導人啊金正恩上台之後咧，就希望呢個嘅朝鮮中央電視台嘅女主播係逐漸年輕化啦，就一改以往太過成熟嘅風格。咁南韓嘅朝鮮日報報道咧，一月八號咧就係金正恩嘅生日嗰日咧，係係佢就指派咗一位二十幾歲嗱，我哋鏡頭見到呢位嘅年輕女主播掌管咗個人民主播呢個位置啦。咁你見到呢位女主播其實都好後生嘅啫喎，後生啊，其實佢都係二十出頭 到嘅啫喎。雖然你話見佢化咗個妝又似乎再老一啲咁嘛。係啦係啦，咁但係你見到佢容貌都好清秀啦。咁、嗯係係另外佢都係着一件紅色嘅外套啦，啱啱啱咁就一頭就烏黑嘅秀髮啦。另外就皮膚都係好白白地啦。嗯另外都係有少少啊，少少圓潤嘅呢、個可能可能金正恩都比較中意啲。中意呢一種啊。沿用嘅女性啦，咁其實你都見到咧，其實韓北韓咧都開始嗰個新聞報導，其實都反映到佢哋嗰個嘅文化係啊個社會啊，每樣嘢都開始轉變緊啦。係咁其實我覺得都幾特別嘅。咁同埋嗯而家 李春基究竟係咪仲唔報新聞咧？咁其實佢咧只不過係轉戰幕後，培養啲新嘅新聞報導員啦。嗱，呢位就 latest 啊，係男士同埋女士，係你見到佢哋咧，男士佢哋都會着一件嘅即係叫做着西裝洋裝啦、係啊西裝啦，係啊打翻條呔啦係。嗱，女士都着翻幾似我哋平時報新聞都會着套嘅係啊 suit 啊，嗯呢個外套布啊，係係咁同以往李春基着嗰件嘅粉紅色嘅韓服咧有幾大分別。其實都幾有趣，有時睇下佢哋嘅新聞報導咧，都會了解多啲北韓而家個最 latest 嘅情況。 有冇機會嘅時喺北韓旅行時候特別去留意佢哋啲播報啊？其實都會睇，因為世界上面其實北韓電視幾悶嘅，冇乜特別節目，除非佢播一啲 誒、呃革命電影咯，或者播啲北韓嘅即係革命歌曲咯。咁除咗另外時間就係播新聞嘅，咁、嗯所以就所以其實頭先啲面孔好熟悉嘅，你去到北韓就通常打開電視機翻酒店就會見到佢哋係嘅，啊咁所以就誒、呃你都見到其實係多咗新面孔啦，同埋其實而家誒佢哋嗰種報新聞嘅方式都都同我哋最初我諗十幾年前嗰種北韓情況好唔同，嗯而家真係多咗啲誒新嘅節目啊，佢打扮唔同咗啊，同埋個節目上面嚟講 都多元化咗啲嘢，即係可能佢哋以往就好單向式咁報導新聞，而家可能多咗啲可能唔同嘅環節嗰樣嘢，咁呢個就 都反映到北韓其實都即係我哋話北韓好似落後啲啊，但係其實佢呢樣嘢都係與時並進咯。啊，我唔知會唔會拜，因為呢個金正恩以前都留學過呢個瑞士啦，係去外國啦，咁佢都嗯吸收咗啲嘅歐美嘅知識咧，嗯對於審美眼光可能同佢爸爸嗰代少少唔同啦。唔同啦已經係嗱，先我講咗呢個咁緊要嘅李春基咧，成為一個新聞 icon 咧。另一個咧，呢個組合咧，即係不得不提嘅，因為我 嚟之前有好多個 OK 網友留言話：喂 Joyce，啊你揾到阿 Steve 上嚟咧，梗係講下啲 pop culture 啦。咁我但係好似 OK 佢就係比較熟呢個嘅南韓嘅 係啊 culture，會可能呢個嘅女北韓比較少子組合你就可能會熟啦，啲即係天團你就好熟嘅。係係係而家最 hit 係咩啊？我就真係 out 啦。南韓係乜嘢啊？南韓好多而家係多最 hit 到咧？最 hit 啊！反而呢排女就反而唔夠男 hit 喎，男有個叫即係 One on One 好好勁喎。之前而家嚟緊香港會開即係啲演唱會嗰啊啲，即係其實係呢排都 都都幾紅，即係其實都係拜一啲即係佢哋而家好興一啲選秀節目噶嘛。嗯嗯。咁啊誒，可能佢哋一百個人去，然之後就揀十個人出嚟，咁十個人就最尾變咗個組合出嚟，冇錯咁然之後就好受歡迎嘅。咁啊我諗而家呢一種就係即係而家呢一個年代，即係南韓最勁嘅一啲樂隊嘅情況。係啦，咁可能之前啊女子組合就大家都比較熟嘅，叫做少少女時代啦記得。拆火啦，係啦，拆咗火啦。係啊，但係其 OK 實呢個少時代咧，原來佢影響都好深遠。佢唔單止影響咗南韓或者亞洲娛樂事業咧，原來對於北韓 都有影響噶啦。咁我哋 photo 二點一啦，就見到韓國有一個嘅九人嘅女子天團啦。勁啊！其實大家諗下，哇！即係呢個冇可能喺北韓出現啊！嗯嗱、咁啊，朝鮮亦都有五人嘅女子天團，佢係叫做牡丹峰，嗯俗稱就叫做北韓嘅少女時代。 咁就喺二零一三年呢，就會迅速走紅嘅北韓少女時代，究竟有咩來頭呢？咁其實係每次如果我哋平時留意新聞報導裏邊呢，發現一啲嘅重大嘅場合裏邊呢，佢哋都會出現嘅。同埋你見一見啊，頭先佢哋嘅衣着，頭先見啲 bling bling 嘅晚禮服係啦係係，另外着咗一啲似軍服，佢哋全部啲裙仔都好短嘅喎，係係同以往我哋見到北韓嘅女性，係可能佢哋由頭包到落腳，係係係嗰個衣着其實都一改佢哋保守嘅姿態，同嗯埋都見到佢哋會 show 下長腿。啊，你你要點解 讀呢樣嘢啦？師傅又想問下啦。其實啫，其實誒，我諗金正恩係即係我諗佢繼任開始嘅時間都想個國家俾人一種感覺現代化啲嘅，咁、嗯所以就你見到佢誒喺啲即係我諗國家節慶底下都會有啲新派嘅表演嘅。咁、嗯之前大家都記得，我諗四五年前咪突然間見到北韓都有米奇老鼠嘅。嗯即係嗰陣時係咪突然之間好似好多西化嘅嘢？咁、其實同一時間都係嗰陣時間開始有牡丹峰樂團出現嘅，就係佢哋可能會 誒、呃即係俾我，我覺得其實有少少似以前我哋中國咪叫咩女子十二樂坊，即係係啊嗰種嗰種感覺好明白好似嘅，就係嗰種即係誒、呃比較打扮得比較摩登啲嘅，嗯同埋佢哋就誒、呃唱腔唔同啲嘅，同埋佢哋有時會表現下啲唔同嘅樂器嘅，即係佢哋會拉小提琴啊，嗯即係嗰啲嘢。即係其實呢種都係一種同我哋以往話北韓出嚟表演咧，全部都有啲好傳統、好嗯革命色彩嗰啲咧。其實佢哋想有一種新啲嘅形象，我諗呢個就 我諗係計金，我諗金正恩年代開始想再更新國家形象嘅其中一個文藝上面嘅嘅做法咯。好啊，我哋睇二點二點六點七咧，其實就見到牡丹峰樂團咧，佢哋即係係演奏成個碌啊！你見到頭先阿 Steve 係講啦啦係啦，佢哋唔會淨係一啲嘅古傳統樂器，係你見到係佢哋會拉小提琴係啦、啊打 band 啊，有電子吉他。其實牡丹峰就係北韓領袖金正恩呢一手策劃嘅北韓女子天團啦。嗯你見到佢哋衣着成同以往好唔同啦，你見到係係佢哋着咗似類似嘅軍服，但係你見到 係條裙呢喺個膝頭對上嘅係啊喎嚇，以係啊往嚟講即係冇乜可能噶嘛。係啊咁每逢啦，好緊要啦，大時大節啊、國宴啊、重要場合啊，總之啊，金正恩喺度話咧，呢班女子就真係簇擁住佢嘅。嗯啊，呢張相佢就係自 happy 啦，係啊咁佢太啱啊太啊，李雪主啊李雪主喺隔離啦，咁啊係啊，我覺得呢張相真係。 好多男士都好羨慕啦。啱啊咁啊，牡丹峰樂團就可以講係北韓最現代化、嗯再廣為人知嘅國際女團啦。嗱，係你見到啦，佢哋脱咗佢哋嘅唔着嘅誒舞台上嘅衣服係咧，係着翻軍服，其實佢哋大部分都係女軍人嚟軍人嚟嘅喎。㗎係啊係啊，你見到佢哋都哇皮膚好白潔係啊呢個有化晒妝啊，嗯誒係咪都算係即係萬中挑選出嚟嘅係啊，美女嚟㗎？尤其係做到天團呢啲位置，北嚇韓就真係即係好細心挑選，尤其嗯你要即係 俾國家覺得你係一個重點。栽培嘅一個樂隊啦，咁、嗯所以其實金正恩真係會親身去揀嘅，咁所以就你見到佢哋啲身材好均勻啊，嗯跟住啲樣都幾標緻啦。其實佢哋啲其實我覺得北韓呢啲挑選出嚟啲女仔啲樣咧係，我覺得甚至係比南韓更加 更加得睇嘅，因為我覺得南韓啲有啲倒模嘅，即係整係啊容嗰，啲樣人呢造人咯。係啊，但係呢啲我覺得，我覺得誒、呃朝鮮人就比較有嗰種傳統味道，係比較清純啲嘅，所以我就覺得其實北韓啲女仔都有佢哋自己風味咯。係啦，其實雖然佢哋大部分唱都係啲係革命嘅舊歌，嗯但係佢哋要重新再編曲啦，係係用呢個係電子音樂係 play 係啦，咁照就變得非常之明快啦。咁另外其實都好顯著佢哋嘅衣着啦、台風啦，都同以前北韓嘅樂團咧都嗯係穿得密密實實咧，就係好大分別啦係。啊同埋佢哋唔係可以 夾口型，好多時都要 live 唱係嘅喎。啊，咁另外咧，其實你會見到嗰個舞台效果，你會嗯你都以為咦北韓會唔會好窮啊？唔會有咩舞台 design？其實你會見到佢哋舞台裏邊咧係打晒燈光啊，係係有晒 effect 啊，咁所以其實都哇 幾靚啊嘛 你會見到幾靚，後邊可能係啊佢有個 plasma 打呢，可能佢哋啲國家一啲嘅 propaganda 裏邊一啲嘅 video 啊，咁你見到其實真係幾吸睛嘅喎。係啊，好好多所以其實北韓你話呢啲表演佢哋都幾抌本去去做，因為整一個咁樣嘅場地就唔簡單，你因為又要咁多人力物力，咁多即係場景設計嗰樣嘢，咁所以其實即係佢哋因為始終呢個都牽涉到個國家嘅面子，其實北韓幾抌本去做呢啲嘢，所以我覺得呢個都係幾反映到誒、呃北韓窮得嚟。 但佢又好顧住佢國家形象嘅話咧，咁佢就會將所有錢就投放喺啲上邊去做呢啲嗱，你嘢。睇近鏡嗱，呢啲天團嘅女仔啦，咁你係啊見到佢哋全部都係即係天然啦，嗯冇、做過可能即係人造人改造啦。咁但係你見到佢哋嘅衣着啊、着衫啊，我諗其實佢舉手投足咧，其實係可能真係同南韓一啲嘅女子天團冇乜大分別嘅啫喎係係係。 所以其實個打扮就我諗南北韓呢啲位，我諗佢都我諗即係你話金正恩佢都知道南韓啲天團點樣做出嚟嘅，咁、嗯所以佢都有啲啲即係模仿嘅成分喺背後咯。我都好懷疑，其實佢都應該有喺北韓有即實係一定有去啦睇呢個嘅南韓嘅一定有 KBS 啊，或者佢哋唔同嘅一啲嘅係啊睇晒 pop 應 show 裏邊，將佢 copy 一啲過嚟，同埋啲女仔見到咧都係啲啊樣貌好清秀係啊係啊啊係啊，能歌善舞啊，嗯同埋佢哋係萬中無一地，佢哋可能嘅身高體重大家都好相似嘅係係係啊。咁另外亦都識 彈唔同樂器啦。我都知道，就上年曾經佢哋有機會去中國表演嘅，嗯係咁但係去到呢個嘅遼寧，冇錯好似就因為有啲某啲嘅政治原因咧，冇錯就打頓係啊，回啲爭府喎拗底下最尾就個活動取消咗嘅。但係好多嘅外國傳媒就希望大家能夠一睹呢班天團嘅近係啊嘅，因為佢哋就唔接受訪問啦。係啊但佢哋真係全部係着晒一個好厚嘅誒軍人嘅服裝咧係啊，喺面嘅時候咧，個個咧，哇！即係你見到可望而即係不敢嗯褻玩眼，係啊即係真係好靚。因為我諗其實可能大家冇乜機會咁 樣接觸到一個，即係大家聽就聽得多講牡丹峰啊，但未真眼見過，咁所以嗰種 即係真係有種見明星嗰種感覺咯。咁所以其實呢個我諗其實令到大家出邊嘅人，唉咁嘅機會可以見到咁嘅表演，其實係好難得。不過就因為有啲政治原因，最尾就即係 cancel 咗個活動啦。咁所以就有冇喺北韓嘅電視機曾經睇過天團嘅表演見過啊？見過有噶，一成啊因為其實佢哋誒即係有一啲比較年輕人嘅時段嘅時候，嗯都會播一啲比較年輕化嘅歌嘅，咁所以就通常都會攞翻馬丹峰出嚟做嗰啲片段去播，咁所嗯以都見過佢哋啲 誒片段表演嗰樣嘢，咁所以其實都誒、呃北韓人都都都幾認識佢哋呢個樂隊嘅，嗯係啊。咁其實佢都係廣為世界知啦。咁係其實北韓呢個地方咧就 又好神秘，又曾經形容為係全球最邪惡國家啦。嗯咁啊、伊朗同埋北韓都係係係。啦咁但係其實即係無可否認，大家對於呢個國家都係有一種好帶有好想去又 curious，好想知道究竟呢個國家嘅真實一面係點樣咧？究竟係咪好窮困？係咪曾經形容為係世界最幸福嘅國家咧？嗯究竟呢個國度係點樣咧？咁啊，不如睇睇啦，Steve，我知道你去咗即係。 北韓啦，係有啲相片咧帶翻嚟嘅，咁、曾經好多網友講：喂，呢啲咪又係樣板旅行團，係啱啱啱啲嘢可能個個出嚟一樣，會唔會係有啲唔同咧？不如我睇下會唔會阿 Steve 有啲相可以 解釋下。嗯好，好啦，咁啊呢張相啦，都緊要一嚟咧，見到一個北韓嘅女子着住件傳統嘅韓服啦。係喺呢度係邊度咧？呢度就係啱啱過咗中朝個邊界之後咧，其實係其實要講一講個我哋個行程先，因為其實好啊好啊好啊因為個行程就係、誒、我哋係經我哋頭先講係遼寧丹東嘛，係啦咁我哋冇錯我哋就如果係北韓東北嘅話咧，我哋就點入去呢我哋就唔係經丹東個邊境入嘅，我哋就去到延邊。延邊。咁啊，延邊個首府就延吉。 咁啊，延吉同北韓係有個陸路嘅邊境站嘅。嗯咁、我就係從個邊境站咧，就一條天一條橋咁就行過去北韓嗰邊嘅。嗯咁所以其實係係徒步行過北韓嘅。咁所以其實係有中間有一嗰條橋中間位就係嗰個中朝嘅邊界線咯。咁、嗯你就行過去。咁呢個就係我哋行過橋嘅另外一邊嗰個位置。 冇耐，因為嗰度有個邊境檢查站之後咧，嗯咁佢、有啲基本嗰啲誒檢查你啲行李之後咧，咁佢就去咗個地方，咁就呢個就係北韓嘅南陽市。咁啊，南陽市就啱啱我哋準備食晏晝之前咧，佢就帶咗我哋隔離有一個誒、呃所謂嘅當年阿金日成曾經到過一個景點。嗯咁啊、因為其實本身成個北韓東北都係一個好重要嘅地方，就係講緊誒金日成個老婆誒、嗯金正淑，即係北韓嘅國母。嗯 誒、當年佢嗰個革命基地嚟嘅，咁所以就其實當中都幾多講金正淑嘅嘢。咁啊，呢個就話當年金金日成曾經到過嘅開會嘅地方嚟嘅，嗯一個西一個所謂嘅辦公大樓啦。其實好怪，因為其實邊啲嘢好新簇簇嘅， 咁啊，你覺得係啱啱整起嘅，咁但係為咗你為咗你哋嚟特別我我去將佢粉飾下。我覺得北韓東北有呢種感覺，就係因為其實佢哋從來都唔係好開放俾出邊嘅旅遊咧，咁變咗其實景點比較少嘅，咁所以其實有啲景點係我覺得係新整，因為佢哋都想開多啲唔同北韓嘅城市做景點啦，咁所以其實呢啲呢啲地方咧，本身佢哋冇乜特別景點咧，就特登起一啲新景點出嚟，咁、嗯就話當年金日成啊、金正日曾經去過啦，咁啊，咁、但係我哋見到啲嘢就好新淨嘅，咁所以就我 唔係好肯定係咪真係去過，但係就咁，但係佢當係其中一個部分，咪照去睇下啦，咁所以就咁呢、個就係當時其中一個講解員嚟嘅。咁啊，仲有中間都有啲趣事嘅，就係、嗰個講解員，誒、因為我哋有幾個導遊嘅，咁啊又都都都會聽住佢哋講嘢嘅。咁啲講解員有啲資料上面嘅唔係好清楚嘅話咧，嗯個講解員會即刻會話俾佢知， 即係澄清某啲嘢。咁所以其實我見到佢有啲啲感覺唔係幾好受，就係、好似俾人哋糾正某啲嘅嗯嗯嘢咁樣咯。咁但係就可能女士又更加容易將啲感情擺出嚟，咁所以見到佢好似有啲唔係幾開心。咁所以呢個係一個其中一個有趣嘅嘢啦。咁之後完咗之後就我哋喺門口就同佢影張相嗰樣嘢，咁呢個就係其中一個地方咯。同佢影相要唔要同佢講一聲先？因為我都知道，好似同北韓人要影相嘅時候，嗯係都要同佢招呼一聲啊，我同你去合照，係否則會唔會俾人阻攔誒咧？呢、個呢、個都 OK，因為其實本身呢啲都係啲國家可以 安排到俾你做嘅嘢嚟嘅。嗯因為問題就係話誒，你話喺街上面亂咁影就梗係唔得啦。但係譬如話呢啲類似啲佢哋國家安排嘅景點入邊嘅人嘅咧，咁你哋同佢影相，佢就不知幾歡迎， O 亦 K，都好想同佢影相嘅。呢個已經係誒 dress 得好靚啊，好係 decent 啊，啦好，企理、好所以其實從光鮮來都覺嘅。得冇所謂，你慢慢影啦。咁所以係我哋成班團友慢慢排隊同佢影相嘅，咁佢係好開心嘅。呢、個都係一種即係北韓人覺得俾人哋尊重嘅地方咯。呢、個就。 O K，好咁啊，見到呢張相，誒呢個就好緊要啦。 係一個就係見到有冇南陽市嗰個車站。咁啊，其實呢個就係頭先我所講，就係話我哋頭先嗰個革命嗰個場所對面咧，就係一個車站嚟嘅。嗯咁咁呢個嘅個車站其實未未整好嘅。嗯咁啊，見到好多工人喺度 砌緊磚啊，嗯整緊嘢嗰樣嘢。咁啊，咁佢宣稱話呢個站就將會整好之後就通車啦。咁但係我又覺得咧，其實個站咧係整俾遊客睇嘅啫，係係應該冇車道嘅。因為問題就係、你北韓其實唔准許啲人自由去唔同城市噶嘛。係咯嗯咁所以其實車站應該係冇嘅。咁嗯但係佢可能就係前面整一個好光鮮嘅一個係站出嚟，俾你覺得入邊有嘢睇。咁但係你入唔到去嘅喎。咁所以我覺得其實佢哋係純粹為咗個包裝去做呢一個車站出嚟，咁俾我哋覺得好似有啲嘢喺度咯。咁但係就咁 我覺得得意咧，北韓其實都幾用心地去做呢啲咁樣嘅面子工程面子工程嚟啦。係啊咁所以就 誒、我覺得其中一個幾幾有趣嘅地方咯。呢、個就即係嗱，張其實我相都見到張相入邊咧，就見到兩位好重要嘅，嗯即係北韓嘅領導人啦。係咁我影咗張相嘅時候，需唔需要特別一定要見晒 full size 嘅咧？其實係要嘅，同係啊埋同埋誒誒相都好啲，銅像一定要，嗯銅像一定要成個銅像照，你唔可以影個銅像嘅一半，嗯半身都唔得嘅。咁、嗯所以就誒、即係呢個就大家都比較嚴格，尤其係去到啲銅像嗰時，佢就好緊張，就話啊，佢會知道你企邊個位置，嗯你會影到個銅像係全身啦嗯定係 半身啦。嗯佢見到你行埋個位置已經知道你影半身嘅，就唔俾影。佢話啊呢、個呢、個唔得嘅，唔可以咁樣影嘅。嗱你一定要咁樣影全身嗰樣嘢。誒、誒，佢就好得意㗎，我哋好搞笑，因為我哋今次去嗰時咧，我都有經過銅像嘅。嗯，好搞笑，佢就話咧，你影銅像咧係可係唔可以淨係影，唔可以淨係可唔可以唔可以影側邊，嗯，淨係即即係整前面 O K，但係唔可以影側面。我話點解唔得咧？個銅像立體噶嘛，點唔可以影側邊？佢話總之就唔得啦。嗯，咁我話 咁其實你不如俾個 two D 我算啦，我就影前面咪得咯。嗯你唔俾我影側邊做乜嘢咧？咁但係佢哋又唔解釋過，佢哋冇諗過咩原因。咁、嗯我覺得呢個就係北韓人嗰種，即係可能係上級同佢哋講話啊，你影銅像咧，淨係可以俾人俾就係俾人影前面，嗯就唔好影側邊嘅。咁但係佢哋唔會 question 呢樣嘢喎，即係佢哋唔會諗點解唔俾影側邊咧？如果唔係嘅話，咁不如你整個銅像，整個整張紙出嚟算啦，就影前面咪得咯，明白唔俾影側邊。即係我覺得呢個就係、就係、成個 即係北韓人嗰種好好好聽命於上級去講，但係佢哋又唔會從來去去 question 緊上級嘅一啲嘢嘅地方咯。嗯係啊。好咁啊，先休息陣間先，因為我相信 Part Two 翻嚟咧，我諗啊 s i 仲有好多好有趣，嗯或者北韓嘅一個神秘嘅面紗，定係究竟真實嘅一面係點，定係究竟係樣板嘅旅行團呢？先 take 個 break，翻嚟再講。好。